Насловот на оваа тема, иако ми е запишена како бесните гадаринци, ја би ја насловил како обседнати. Ќе отвориме во Матеј 8 глава. Матеј 8 глава. Во оваа 8 глава Исус ја покажува својата сила. Сила над физичките болести, над психичките болести, над природните стихии. Ми се даде сета власт небото на земјата. Вели. Значи, еве, имаме исцелување на стотникови од слуга, оној прекрасен пример. Денес, кога ни го спомнат малку. На стотникот вели, само каже збор на голема негова вера. Потоа, тештата Петрова, Исус се исцелува од треска. Потоа му доведува, вели тамо во 16 стих, многу опфатени од демони, или обседнати. Тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни. И не е чудно што неговата мисија вклучува многу вакви примери на лечење и исцелување на луѓе, Елен Вајд вели дека Исус повеќе лечел од што проповедал. Потоа, стивнувањето на бурата, кога се нашле на Галилејското море учениците заедно со Исуса, а тој мирно спиел, кој ќе запрети и ќе рече, ќе запрети ним, маловерни, потоа ќе рече, мол, а, како беше, Тогаш стана, откако им вели на нив, зошто се боите маловерни, тогаш вели, ги прекори, стана, ги прекори ветровите и морето и настана голема тиша. Луѓето се чудеа. Кој е овој? Каква е оваа сила? Тоа е силата Божја која што гледаме, значи овде се манифестира во лечење на физички болести. Овој стотник кој слуга бил фатен. На психички Истерување на демони, на обседнати, исцелување на обседнати. Потоа смирување на природните стихи, на бурата во овој случај. Чи значи, човек во овој век, каде што често пати подпаѓа и во физички, во физички болести, па и се повеќе психички се присутни. И некојаш и во немирни околности се наоѓа живе, живее. Знаеме, денеска во многу држави се демонстрира, во многу држави врие што вели писмото, има и војни, а се слушаат и гласови за војни. Имате немир по цел свет, да човек во ова време има мир, да наистина не големо богатство, а тој мир кој што гледаме од ова, само осма глава Матеј, може да се најде само кај Христ. И сега сме кај оној пример кај кога Исус заминува од другата страна на Галилејското море, во оној, на оној незнабожички терен, кај што е онај, значи оние 10 града, 28 стих, значи, од 8 глава Мате, читаме, и кога дојде на другата страна во Гадаринската земја, го сретна двајца обседнати од демони, иако Марко го опишува како еден, очигледно значи, се двајца, Елен Вајт пишува се двајца, го сретнаа двајца обседнати од демони, кои излегува од каде? Од гробовите. Овие двајца живееле на гробиштата многу свирепи, така што никој не можеше да помине по оној пат. За да видиме колку колкава била нивната свирепост, да отвориме во Марко пета глава за момент. Таму малко по-обширно Марко пишува каква била состојбата. Нивна, Марко пета глава. Од први стих. И дојде на другата страна на морето во Гадаринскиот крај и кога излезе од коравот, веднаш му дојде во пресред од гробовите човек со нечист дух. Обсед. Тој живееше во гробовите. Никој не можеше веке ни со окови да го врзе. Зато што тој ги кинеше. Зашто многу пати го става во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите и ги кршеше оковите. И никој не можеше да го скроти. И постојано ноке и дење беше во гробовите и по ридовите, викајќи и удирајќи се сами од со камења. Може да замислите ваква сцена и слика распартален. Од очите му, му, му, му, му, му како да кажам, му, му се гледале оние, оној легион демони кои што, кои што значи, тотално целосно обсегна човек. И кога го виде, добро, во ред, понатаму ќе читаме, што се случува при средбата со Исус. Не можеле да го скротат, не можеле да го врзат со никакви окови. Живеел на гробиштата. Знаете, кога, често пати кога знае да се случи некојаш проблем кај нас, или пак гледаме проблем кај некој друг, и велиме што ќе да е ова све. Забораваме често пати дека си имаме работа со еве со што? И со што се бориме? Ефесијаните 6.12. Што е ли Павле во Ефесијаните 6.12? Значи, Ефесијаните 6.12. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, имаме ние телесен да Една зборувавме и кажавме, од ова прислегува дека мене никогаш ни еден човек не може да биде непријател. Зборуваме за вистинскиот христијан. Вистинскиот непријател е нешто друго. Значи, зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. И затоа, вели, треба да се, натам, вели, која е друга тема, веќе се облечеме во тој оклон. И сето Божи оружие. Меѓутоа, од самиот случај со овие обседнати, ќе видиме дека има надеж и за оваков случај. Матеј 28.18, кој само го наполнат предходно 28.18. Што биде да Исус таму? Исус им се приближи и им рече, дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Како што Јани денеска кажа, благодата има многу поголема сила од било кој греф. Благодатта, силата што Бог ја има, ја поседува е поголема од било какви демони, не да е легион, не да е армија на демони, Божјата сила е поголема. И гледаме дека Исус дошол на оваа земја, знаеме дека дошол за да спаси, тоа да ги спаси изгубените, дури да се спушти до оние нај, во најлоша состојба. Оние кои што буквално, значи, живееле во гробишта. Во гробиштата живееле. Тоа им бил животниот стил. А видите што пишува мудриот Соломон во Пословици 21.16. Пословици 21.16. Овие луѓе живееле меѓу мртвите. Буквално можеме да кажеме дека биле живи мртвци. 21.16 Пословици. Човек кој свртува од патот на разумот, ќе почива во собранието на мртвите. Но што му? Таму му место. Тоа му е прибивалиштето, местото на живење. Оној кој што свртува од патот на разумот. Можеме да кажеме дека вакви луѓе имале разум кога гледаме што правеле, значи се удирале со камења се само уништувале буквално. А што може друго и која е друга задачата и целта на, на демонот и на тие темни сили? Ако не, да ве уништат, да ве столчат, тотално да ве нема. Знаете, што се случува кога Исус се приближува? Јете извика, од сега сме значи назад во Матеј 28 глава, се извинувам, 29 стих. Никој вели не можеше да помине по оној пат. Страф од нив, значи биле тотално бест. 29 стих, јете извика, Кој извику, ово? Двајцата гадарници? Вече читаме. Велеки, што имаш ти со нас, Исусе Сине Божи, дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? Ова го велат демоните. Не го зборуваат ова гадаринците, ова го извикуваат демоните. И што значи ова? Че пазите, секојаш кога демонот проговара преку некој обседнат човек, го именува Исуса како Син Божи, што се бележали, <laughs> ти многу добро знаеш кој Исус. И едно друго споминја, че спомнеме после подосне еден друг случај на обседнат, истиот и тој го вели. Вели, што, што, што дојде, која ти е намерена да не измачуваш пред време? Што значи ова? Демоните знаат кај ќе завршат. Ама, сега доаѓа Исус и вика, абе, шо, <laughs> да не сакаш пред време да не фрлиш во огненото езеро. Уште тука ја гледаме која е силата на демоните, кога, кога е опрашен Исус и средбата со Исуса. Кажавме, сета сила и власт има Исус. На небото и на земјата. И овие веќе треперат. Што си дошол? Сакаш од предврве да го уништиш? Си ја бранат својата територија. Демоните, нивното место е таму во крупиштата. Не можам да, да се начудам луѓе, кога пред известно време во очи на Дуов ден, влегувам во Кам Маркет, беше петок изгледа, дайте така нешто, купам тоа, да се спремам за сабота, гужва, невидена, требаше да чекам не знам колко време за да дојдам, на касата платам, па за нова година немаше таква гужва сега. Во купување, во пазарување. Че, значи, гужва видена. Зошто? Знаете зошто. Утрето се оди на гробиште. Ден 50-ница, ден кога сите знаеме дека е <laughs> ден на кој се излел светиот дух на учениците, овие запнале сите на гробиште. Со кого ќе имаат работа? И тоа, знаете, денеска, че тоа, знаете, на демоните им е омилено место да пребиваат таму. Знаете ли зошто сега тоа може би некоја моја теорија? Како што спасените се вели ќе имаат своја крона со, не знам, некој помалку, некој повеќе звездички, зошто? И во зависност од тоа кој колку спасил, него се спасиле души, а демоните ги обожаваат местото на гробиштето, затоа што таму се нивните триумфи се наоѓаат. Меѓу тие мртви луѓе. Мнозина од нив, за жал. Тоа се нивните триумфи. Успеале да уништат мноштво на луѓе. Уживаат да бидат во таква. Ќе видиме на друго место каде уживаат подосна. Меѓутоа, дали демоните само таму се наоѓаат, се изолирани на некој начин? Видите, Гјавол вика, рика како лав, и знаеме да кажеме дјалот не спие, тој секојаш работи. Демоните, неговата војска, не знаат за пауза. Викаат денеска, викаат. И тоа, знаете, од, од каде се не викаат, не само од гробиштата да. Преку некој обседнати. Викаат преку медиумите, викаат. Викаат од некои парламенти. Викаат Откаде ли уште не? Си ја бран својата територија, знаат дека им е при крај времето, избројани им се а, секундите, меѓутоа, тие викаат, тоа им е работа. Сакаат да уништат што е можно повеќе. Овие двајца луѓе биле вистинска, станале вистинска опасност. Целосно обседнати. И тоа сега да видиме преку неколку цитати, како овие двајца луѓе се нашле во оваа ситуација дали тука можеме и не треба да извлечеме поуки за самите нас. Не велам дека сите ние сме со здрав разум, фала му на Бога, меѓутоа да, тој здрав разум треба да го задржиме и уште повеќе да, да ја чистиме таа светиња во нас. А е зошто и како се наште во ваква ситуација. Сега веќе станува интересно. Вече што вели Елен Вајт? овие унесрекени суштества, настанати во гробишта, значи, живееле во гробишта, со кои владееле демони, поробството на необузданите сетила и гнасни страсти, го представуваат она што би станал човечкиот род, кога би бил препуштен на власта на сатаната. Знаеме дека времето на милост истекува, кога светиот дух комплетно ќе се повлече од земјата. Еве како ќе изгледаат литваци. Ама, паднале во робството на необуздани сетила и глас, гласни страсти. Значи, живееле живот по тело. Буквално задоволували на своите потреби. Сатаната врши постојано влијание врз луѓето да ги умртви сетилата, да завладее сумот на зло и да потикне насилство и злостото. Тој го ослабува телото, го затемнува умот и ја понижува душата. Секојаш кога луѓето го отфрлаат повикот на Спасителот, му се починуваат на сатаната. Сега да отвориме кај еден друг случај, кој што се наоѓа во Лука 4 глава. Лука 4 глава. Лука 4, од 31 стих, читаме, и слезе во Капернаум, Исус, град во Галилеја, и ги поучуваше во сабота. И се восхитува на неговата наука, зашто неговото слово беше силно, како што читавме предходно во еден од путските стихови. Ало си неговата имаше човек опватен од дух на нечист бес. бес. Тој извика со силен глас. Кој? Повторно бесот, демонот. Ек што имаме ние со тебе, односно во случајот се повеќе веројатно, што имаме ние со тебе. Исусе Назареецу, Дали дојде да не уништиш, да не упропастиш всушност? од... слична, слична реакција како кај овие двајца обседнатите на гробиштето. Знам кој си ти, Божи светец. Ево, повторно на признание на демоните. Многу добро знаат кој е Исус и кога само ќе им се доближи, веќе знаат што ги чека. Уништување, истерување. А Исус го прекоруваше бесот велејќи молкни и излези од него. Толку е силата Божа. Два-три збора. Тогаш бесот го кутна на средина и излезе од него и ништо не му напакости. Ништо не му напакости затоа што го напушти. тоа. ако бесот остане во човека, ќе се случи она што се случило и подосто со свињите. И еве што вели Елен Вајд за овој човек – како овој човек се нашол во ваква ситуација. И кај овој човек, причината за неговата несреќа лежала во неговиот живот. Замисли си стилот на вашиот живот, може да ве доведе во една ваква ситуација. Бидете обседнати. Тој бил заслепен, еве како бил животот негов. Тој бил заслепен од задоволството на гревот и сакал целиот свој живот да го претвори во една голема забава. Јас знам дека ова е посебен, а, мислам посебен, а, може би посебно, посебно ќе ги засегне младите, јас сум бил во тие години знам како е, значи, а, во, во тие години кога наставно не мислиш на никакви обврски, на ништо, не дека не мислиш на никакви обврски, нели, си имат секој свој обврски, ама знаете, младите се повеќе склони на таа забава да провод и така натаму, така натаму. И тоа овој човек, видите како завршил затоа што бил застапен од задоволството на гревот и сакал целиот свој живот да го претвори во една голема забава. Да ве прашам, ги спомнавме медиумите. Сега не сакам да, да го повторам оно што Айвор Меерс одлично го кажа, меѓутоа, знаеме што е медиум знаеме дека демоните која проговарале преку овие двајци, преку овој, третиот, се послужиле преку луѓето како медиуми, посредници, за да испратат порака. Денеска медиумите ни испраќаат такви пораки. И ако видите, а, ако ги избројате на, на прсти, не можат ни на прсти веќе да се избројат канали, медиуми, што ли уште не по кабловски, по сателитски, колку од нив, колкав процент од нив се забавни канали, а колку се едукативни и образовни не 90 и не знам колку посто сигурно спаѓаат во оние забава. Тука спаѓаат и спортски, тоа е забава. И што е целта на сето тоа? Јас се извинувам ако може би некојаш знам да се повторувам со некои вакви теми, ама знам дека тука лежи голема опасност за сите нас. Затоа и тоа го истакнувам, еве, цитатот кажува ако јас сакам од мојот живот да направам забава, да живееме во едно сериозно време, знаеме дека спасението е сериозна работа. Видите как, како, како може да заврши. И фала му на Бога, фала му на Исуса што има, што има многу поголема сила од било какви и кои демони за да не спаси. И тоа ние треба вистина да внимаваме ова време на неразумност, да го сочуваме разумност. Вели неумереноста и лекумноста ги изопачиле сите благородни карактеристики на неговата природа и сатаната потполно завладел со него. Замислите си, потполно завладел со него. Кајањето дошло премногу доцна, сега тој со најголемо задоволство би ги жртвувал богатството и уживањето, откако се нашол во таква состојба, за да ја поврати својата загубена маже, па, мажественост, велелен бил потполно немокен во канџите на злиот дух. Кога сте во една таква состојба, ви сте немоќно. И денес постојат мнозина кои, како обседнатиот од Капернаум, се ногиат под власта на злите духови. Сите кои своеволно ке се оддалечат од Божите заповеди, ставаат себе си под контрола на Сатаната. Многу ме попуштаат пред искушенијата да непријателот, мислејќи дека ке можат да раскинат со таквото задоволство која ќе посакаат. Ама која сте веќе во состава на обседнатост, можете вие да излезете од таа состава, кога вие ке посакате. Тоа е еден вид на зависност, како зависност од труда или било што. Но веќе вели стануваат се повеќе и повеќе вовлечени во него, се додека не свата дека ги контролира волја која е посебна од нивната. Не можат да победнат од таа мистериозна сила. Тајниот греф или некоја силна страст, че видите, тајен греф, силна страст, можат од него да направат исто толку безпомошен роб, како што бил обседнатиот од Капернаум. музиката. <laughs> Така е спомна музика. Знаете која креира денеска повеќето од музиката? Маестро Луцифер. Најме стопил на, небото. И знаете што, каде највеќе, сме зборувале за ова, меѓутоа, каде највеќе, каде, во кој дел, каде највеќе удира музиката? На емоциите, нели? Ако ќе отидете на гробишта, <laughs> што се случува со вас? Е, сега паралела влечеме со овие двајца обседнати меѓу гробовите. Таму било, тоа бил стил на живот. Таму живееле обседнати без демони, живеат меѓу гробиштите. Кој ќе отидете на гробиште, што, што највеќе веројатно емоции ви навираат, без оглед а, со каква цел ќе отидете, ама емоциите се тука. Епа тоа е целта на музиката денеска да ве врзе, да бидете, едноставно да ве обседне. Што значи дека, кога зборуваме за обседнатост, во обседнати не спаѓаат само овие троите што ги спомнат, меѓутоа кругот многу повеќе се проширува кога ги имаме во факт во предвид овие факти, овие овие значи вистини кои што еве Елен Вајт ги образложува овде малку пошироко кажувајки ни како овие луѓе всушност се нашле во ваква една состава. Животот го сметале и си го направиле една забава. И што се случува понатаму во 8 глава Матеј? откако демоните извикале и рекле, што имаш ти со нас, Исусе Сине Божије? Дали дојде ваму за да не ја измачуваш пред време? А далеко од нив пасеше големо стадо свињи. Демоните го молеа. <laughs> Зрушите, демоните упатуваат молитва до Исуса и викаат, ако правиш нешто со нас, фрлине во свињите, во свињите. Што има цел заедничко демоните и свињите? Ке ви текне што има заедничко демоните и свињите? Нечисто. Нечистите духови, <laughs> ако веќе ги истерува некој од, од човекот, човекот сепак има нели, слободна воля, иако видовме дека обседнати од веќе ја нема таа, оно не под власта на посилна воля, меѓутоа, во свињите ги завршиле работа, односно, го направиле она што ќе го направиле со луѓето. Што се случило со свингите? И им рече, отидете, само и вели Исус, отидете. Еден збор е доволен. Напушти го. Отидете. Одете си. И тие излегоа, отидоа во свингите и ете, целото стадо се стрча низ скарпа во морето и загинаа во водите. Тоа ќе се случеше со овие двајци. Демоните ја имаат таа уништувачка мисија Ако Исус има спасителна, демоните сакат само да Е, да прочитаме понатаму, да видиме што понатаму се случува со останатите кои што биле сведоци на тоа пред се свинјарите, оние кои што ги чувале свините. А свинјарите побегнаа, 33 стих, и штом дојдоа во градот, известија за се и за она што им се случи на обседнатите. Чи значи, кажале, обседнатите, што им се случило на обседнатите? Биде слободени, ќе видиме, кога се започитам, Елен Вајт ни објаснува, ни кажува, како се сменил ликот кај нив, обстоја. Почувале мир, биле мирни, ови луѓе, комплетно известиле и за нив, известиле и за свињите и сега што преовладало, која вест овде преовладало? што луѓето да се сретува, сега можеме слободно да поминеме покрај <laughs> кровишта. значи, А така, значи, доживеале голема загуба. Колку беа во, во, во, во, на број свињите 2000, колку беа? Мислам дека некаде пишуваше бројка. се остало, добро. Како и да е. И ете, вели, целиот град му излезе во пресред на Исуса <laughs> и кога го видува, го замолија да се оди. Место дојди и мене да ме исцелиш и, и моето чело и син и керка и било што, не, оди се. Не те сакаме така. Нема веќе свинско, криза за свинско, Да? Свините на едните им биле животен стил, на другите гробиштата. Овие обседнатите. Овие не биле ништо по арни да кажам. Затоа што, еве, еве што веле Елен Вајт на ова, како, како го објаснува ова. Од ричето свињарите виделе се што се случило и побрзале веста да им ја однесат на своите работодаватели на целиот народ. Со, со страф и со чудоневидување се собрало целокупното население да го сретне Исуса. Овие два човека, обседнати со демони, биле страф и трепет за целата околија. Никој не поминувал безбедно крај местото кај што се ногеле тие, зашто со демонска јарост би се устремиле на секој патник. Сега овие луѓе, облечени и со здрав разум, седеле крај Исусовите нозе. Дошле при себе овие двајца. Видите зашто овој, овој израз го кажа. Дошле при себе. Седеле крај Исусовите нозе и ги слушале неговите зборови и го славеле името на оној што ги исцелил. Видите каква промена. Нема нешто нерешливо за Господ, за симниот Бог. И тоа народот што ја посматрал оваа величествена сцена не се радувал. Загубата на свињето им била поважна отколку ослободувањето на овие двајца робови. Оваа загуба била дозволена од милост кон собствениците на свињите. Видите, некојаш една ваква голема а, а, загуба материјална може да се случи заради Господовата милост од нас. Обземени од земните добивки, видите, и овие биле обземени, и овие биле обседнати но од некој друг демон. Од земните добивки тие не држеле до неспоредливите вредности на духовниот живот. Исус сака да го раскине влијанието на себичната равнодушност, за да може да ја примат неговата милост. И тоа жалоста и гневот поради земната загуба ги заслепиле нивните очи за милоста на Спасителот. Интересно, имаме вакви случаеви и вакви луѓе, кои што доживеале огромна загуба, било каква да е, не мора материјална, и место тоа да го сватат како милост Божја, што е наистина малку тешко сватливо во една таква ситуација, тие ради жалост, ради загубата и гнев стануваат заслепени за милоста Божја. Овие две работи, ќе ви кажам, значи, ги спомнав медиумите, забавната индустрија и така натаму се поврзани, односно материјалното со таа да, забавна индустрија. Така Знаете ли кој е оној кој што ги прави одредени фаци славни? И заработуваат енормни суми. Неверојатно кога слушате само. Кај тоа пари се И, и како завршува со своите животи тие така наречени славни? Како што завршили свините. Више подобно. Затоа што демоните тоа, тоа им е работа. Ке ги издигнат, за да ги треснат од земја денеска јани нешто спомнат. И да ги искористат како медиуми свои за да уништат мноштво. Да, и ќе спомнеме еден друг случај подосна. Еве, дело 16 глава. Тој случај во дело 16 глава. Ја ќе направам сега еден интересен спој, може ќе ви е смешен, може и интересен, не знам. Дело 16 глава, 16 стих. А кога еднаш одевме на молитва, не сретна некоја девојка, слугинка, која имаше прескажувачки дух и која со вражање им донесуваше голема печалба на своите господари. А ако сега да на Евор Мејерс, он многу добро кажа што се спаѓа под вражање. И со вражање им донесувала голема печалба на че оваа музичка звезда, носи голема печалба на менаджерите на некој што. Сеја осни по пари, Таа одеше по Павла и по нив викајќи се, интересно, о, ги промовирала некој наши му удирала реклама. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог кои ни проповедаат пат на спасение. И тоа го правеше многу денови. И на Павле му скиснало. Че значи, ова било повеќе против реклама. Веројатно. Павле се заврати му рече на духот. Ова е обседната девојка. А има прескажувачки дух. Чиф е тој дух и каков е? Јасно е. Ти заповедам во името на Исуса Христа да излезеш од неа и излезе во истиот час. И, и, и, и не само што излезе демонот од, од девојката, меѓутоа кога незините господари видува дека излезе и нивната надеж за печалба, ќе одвлекува Павла и Сила до пазарот пред началниците и, знаете, завршиле Павла и Сила во затвор. Поради тоа што им ја, Павле им ја расторил печалбата со излегувањето на демонот од оваа девојка, излегла и отишла у и нивната печалба. Ако читате, ако веројатно сте читале на многу музички звезди и не знам и глумци, а, е, музичките звезди, кој е тој кој што, знаете, има случаји буквално кажува, сведочи, значи некој пеач, дека раката му ја движела некоја сила за да напише некоја одредена песна со одреден текст. Демоните и гјавот се оние кои што ги прават оние славни личности денеска на светот. И се со единствена цел и нив да ги уништат и преку нив, дали преку музика, дали преку било што, да ги обседнат и другите и нив да ги уништат. Тоа Павле е во овој случај гледаме Божите луѓе, оние кои што се избрани, сите ние имаме порака. А да укажеме на тоа, да ги истераме тие демони со Божја сила кај нашите ближни, кај, кај било кој друг, да ги, ги свртеме нивните погледи кон вистината, кон спасението. И да ми уништиме нивната печалба, <laughs> ако сакате се тоа избори. Ова, знаете, ова, исто како е, да речеме, ќе спомнам Леди Гага, некоја си таму, а која што е, денес ја промовираат толку многу, Е, тоа е таа девојка која што обседната со демони им носи голема печалба на менаджерите и, и самата себе, меѓутоа таа веќе е обседната и ма сите тие се обседнати со Да, страшно е ова, навистина, не, буквално е така. Значи, ние си имаме работа, да не, да не гледаме онака површно. Не, ние си имаме работа со демони со демонски сили. Не со крв и тело. Гага е само медиум. Леди Гага, не знам. <laughs> Или било кој друг. Јас спомнав, затоа што ете, многу е експонирана. И зашто, е сега, пазите, интересен е, интересна е врската со свињите, со грубиштата, со... Еве ќе отвориме во Исаја, Исаја 65 глава. Исаја 65, 4. 3 и 4. Овие се зборува најверојатно упатени до Израел во отпад, како што многу пати а Божите пророци упатувале пораки до Божиот народ во отпад и видите што, што вели писмото овде, 3 и 4 стих, 65 глава Исаја. На народ што не непрекратно ме разсрдува во лице, жетвуваат по градините, кадат на плитарите, живеат по гробовите и ноке, значи и дење и ноке. На скришни места јадат свинско, ставаат во садови нечисти јадења и така натаму. Видите, сега свинското пак е поврзано со живот, значи гробови, гробишта, нечисто, демонизирано, обседнато. Наше е дали ние можеби, ако прашање, значи, поставам прашање, можеби тука сме некаде, тука, нашиот животен стил е тука негде, покрај гробиштата, не можеби во гробиштата, тука. <laughs> Или пак можеби нашиот животен стил е со свините. Знаете што сакам да кажам со ова. Видете што се случило со омладиот син Не е случайно, може би, што е помладиот, пак ќе кажам, младата генерација е повеќе погодена од овие работи. Ваков тип на обседнатост, иеко човек може да биде обседнат од било што. Лука 15 глава. Да не, кажуваме се, знаеме дека помладиот син рекол, тато, давај по делот од мојот имот, и ја одам у бел свет. Јас сакам веќе да црнчам тука со ги избориме. И, и татко му го дал тоа што го барал. И отишле парите, завршил, завршил животот под наводници. Пазите, не, не може да вие да имате живот, а да живеете во гробиштата меѓу мртвите. Тоа не е живот. <laughs> Тоа не е живот. И завршува меѓу свините на крајот ќе заврши меѓу свињите. Само што овој случај е позитивен и многу подобар, а, мислам, во позитивна насока, затоа што откако овој младич завршил меѓу свињите, дошел при себе. Да ве прашам како тоа, зашто е изразот дошел при себе? Дошел при здрав разум, че значи нешто било предходно. Бил обседнат со пак тој стил на живот, раскалашен живот, забава. И не дошол сам при себе. Туку знаеме, не му дошле туку така, нели, оние зборови, е, па чека, ја кидам кај татко ми, он има и храна и се. Тоа е делувањето на Светиот Дух, знаеме. Светиот Дух делувал. И ова, а, значи, животна ситуација и овие околности го довеле до тоа дереже за да тој дојде при себе. Че значи, некојаш и тоа е потребно. И тој не останал кај свините. Фала му на Бога, не останал кај свините. Не останал во, во еден таков живот. Да јаде лушпи. Да си го ништува животот. Туку слушнал, односно му дошло на ум и се присетил на неговиот предходен живот. Иако му бил мачен, на воници мачен, затоа што се чувствувал како слуга не како син. И него сметал својот татко како татко. Ние имаме небесен отец, небесен татко, кој што <laughs> ние е татко, затоа сика татко. Не сме ние слуги, ние сме чеда Божи. И така и не третира. И треба да сватиме дека така и не третира секогаш. И не го мисли таткото, никогаш не му мисли злото на, сво, на своето чедо, иеко има сега какви татковци денеска, меѓутоа, тоа да станува збор за небесниот отец, секојаш го мисли доброто. И се озвал на тој повик на Светиот Дух и напуштил свините. Значи една единствена порака, ако сме, може би таму, меѓу гробиштата, не биле само овие, обседнати. Ако сме, може би, меѓу свините, да дојдеме при себе, да го оставиме тој начин на живот, забава, Зашто не, ние живееме во сериозни времења, имаме повик од Господа, треба да се одзвиеме на тој повик и да не забораеме дека немаме работа со крв и месо. Не. Туку со духовните сили, со демоните на овој свет. Ова е сериозна работа. Не е едноставно. Некојаш може би си велиме, па што има врска сега што? Човек не може да биде се озбилен. Ја не ми ни велам дека треба да бидете како пак ќе кажам живи мртовци во духовна смисла. Има и такви идат во црква, ама се као живи мртви, значи нема веселост, ни радост. <laughs> Тоа е веќе една друга состојба. Нека Бог ни помогне вистина да добро размислиме, да му се молиме на Бога и да, да внимаваме во како свет живееме и што се ни спрема непријателот. Има многу негови стапици, а ние можеме само со Божјата благодат да ги избегнеме и да бидеме спасени. Нека му е слава на Бога за се. Амин.